etorkinekin kolektibutik Amaia Fonta egunon? Egunon deneri. Frantzia mailan neugiak zinez eh, gogortu dira? Ba, gogortu dira aspalditik eta hainbat gobernuek, eh, eh eskuinekoek naiz ezkerrekoek, eh, jadanik neugi eh, gogorak hartu dituzte, eh, bai frantzes estadoan bai Europan, migranteen etorera eh, blokatzen entzatzeko. Ba, horiek dira, uh, gero eta polizia, eh, kontrola mugetan, Europako mugetan kontrola gero eta gehiago. Erretentzio zentroetan uh, egoite demora gehiago azkartzea, gehiago emendatzea. Uh, Azkenean bada helburu bat politika horiekin beti, na, Europarak naiz frantsesak da entxatzea, blokatzen migranten etorera. Eta hori ezin da. Eta gu badakigu, alere beti etorriko direla zer gaitik, eh, jatorrizko arrazoina, atseman berbaita, eh, jatorrizko errieta. Eldu diren errietan. Erra nahi baita, problema hori politikoa dela lehenik, eh? zer gaiti dira, bada alde ekonomikoa, alde politikoa, dena nashten da hor, biak nashten dira, ditatura, goxea, miseria, eh, espresio eskubide eza, azkenean handa eh, soluzioa, aldatu behar dira politika horiek, eta aldatzen ez direno beti etorriko dira. Beraz, izan dira larrogoietik, eh, bi, bi mila behatzeun eta larrogoietik, hainbat legedi, neuri, beti entzatzeko migrazioa gutitzen. Eta ba, frantses estadoa hor du nada, izan dira ezakitzon bat <laughs> neurri talege. Justu beste neurri bat, asilo eskaeraren eh, egiteko ere uh, eh, EPA hor tipitu dutela. Bai, orduan nahi nuke ipatu justu bi miliat emezortzitik, ez, uh, ez itzultzeko laro <laughs> goi garen amarkadarat, bai an bi miliat badira bi uh, eh, neuri mota uh, berezi hor uh, aipatzeko. Lehenik uh, bi miliat hartua izan den legea, boskatua izan den legea, eta horrek uh, murrizten ditu oinogeiago beraz migranteen eskubidea lehenik erretentzio zentroetan direlarik, endaian badugu bat, Uh, lehen egoiten altziren berroita bost egun gehienik. Gaur egun doblatu da epe hori eta larro goita uh, egunetara pasatu da. Beste adibide bat. Dio zuenaz, prefetak denbora gehiago kandezan uh, doziren aztertzeko eta irregulartasunen bilatzeko? Hori da, hortan dira, eh, beti ideia horrekin, uh, entxatzea, hain bezain bat, uh, jende, uh, kanporatzea, hemen uh, gutiago izaiteko. Beraz, bai, beste beti ideia horrekin horrekin, beste neuri bat, beste lege diortan da uh, norbait eldudelarik eh, frantxez estadorat, lehen bazuen lau hilabete bere uh, asilio do babesa galdea egiteko. Gaur egun baditu bakarrik iru hilabete. Eta lehen jadanik eh, salatzen genuen hori erranez lau hilabete ez da aski. Eta etortzen da behar du ezagutu hizkuntza, behar du ezagutu ingurumena, behar du jakin noren gana jo, Eta azkenean hiru hilabeteekin eh, problema azkartzen da. Nork uh, eh, alu hiru hilabetetan egiten dela eh, aldela desmartsa hori. Bad dira hainbat neuri salatzen uh, ditugunak hori beste hori zen legea bi mila eta hemezorzikoa. Bi mila duela hilabeteko uh, neuri batzu hartuak izan dira, gobernuak hartu ditu, uh, barnean bada, belaz, ada uh, karta edo uh, alokazion du demand, demandeur d'azil, uh, norbaitek alegiten duelarik babesha uh, babesa edo asiloa, Eh, normalki badu uh, laguntza bat estadoaren. Eta uh, eh, oain arte libre zen uh, erabiltziko nahi zuen bezala eta diruz pagatzeko gaur egon bortxatua da migrante bat uh, patzeak karta horrekin eta soilik karta horrekin. Horrek zerra nahi du, pentsatzen ala ez erabiltziko gabe. Hain, alere, alere badu uh, migrante batentzat badu ondorio larri batzuk da ditu. Lehenik, uh, eh, ogia patzeko berko dupatu uh, eh, kartaz, baina nere, anitzek edo bederen multzo batek, eh, nola ez duen soluziorik estatuaren gandik teilatu baten atxemaiteko, etxe baten atxemaiteko, askotan konpontzen ziren, patzeko uh, eh, uh, eh, lagun bati, ez egoiteko kajikan, edo ezakin nori, edo ere, uh, eh, marxan zomei bat gaur egun, ezin dute gehiago, pagatu horrela. Horrek ere badu, ondorio bat, eta lagiena, eta alere ikusi behar da zer den azpian, da Eh, migrante baten ibilbidea segitzeko, eh? eh nahi baita, kartazpatzen duzularik, guk ere, eh, kartazpatzen dugularik, eh, estadoak egiten aldu, bankoaren bidez, nondik pasagaren, zer egin dugun, eh, eraz, geografikoki nun kokatua eta beraz, zer pagatzen dugun. Naiz eta legalitatean izan, eh? erten zinuen izan asiro eh, galdeile, edo izan uh, eh, errefusiatu estatutu arioa, ez dakin nola erran behar den, gerizatuak izaiteko zailtasunak dituzte. Bai, hori da. Legalak ere, legalek ere badute, uh, problema hori, eta eh, segituak dira, fitxatuak, bai, bai, bai. bai. eta gero, aipatu behar da ere, aniz aipatu dena medietan eta bideetan, da uh, normalki, etorri bezain lasten frances estadorat, Eh, badute eskubiderik e, eh, galegiteko une eh, laguntza mota bat lehen medikaldeta hartatuak izaiteko. Oain arte, eh, lehen egunetik bat zuten posibitate hori gaur egun hiru hilabete koaitatu behar dute eh, migranteak. Beraz, horrek uh, arazolariak pausatzen ditu, eri direnak, eritasun kronikoak dituztenek, ezingo dute, ezingo dute egin uh, laugarren hilabete arte behar den hartatzen. Bukatzeko abenduaren emezortzian, nazioarteko eguna, migratzailean eskubidean nazioarteko eguna, ba, ekintza bat eramanen duzue, eh, zehazki ez dugu bere ala jakinen, ala ere zer uh, aldarrikatuko duzue egun hortan? Bai, jazia danik markatu genuen duela bi urte ere eta aurten ere behiz nahi dugu uh, eskubide nazioarteko egun hortan gure ez adostatsuna politika horrekin uh, aldarrikatu, gure aserrea baita ere exigitzeko uh, bestelako politika bat, posible den bestelako politika bat, elkartasuna eta uh, elgarren errespetuaren gainean oinarritatu lekukoa. Eta beraz, eh, hor, uh, aipatu dugu, uh, egitea e, ekintza jende biltze bat, izanen dugu, eh, egun berean, ratxaldeko ziak terditan, baionako geltokiaren aintzinean. Eta jende guzia deitzen dugu, uh, gure ganat ekintza hortarat urbiltzerat, eta gero eta gehiago izanki, gero eta pizu gehiago ukanen dugu podere publikoen gainean erraiteko politika horrekin aski eta eh, migranteen, eh, migranteen oinarizko eskubideen urraketa horrekin aski. Amaia Fonta, mileska. esker zuai.